Uh, eh, Nustez hor kutsu dugu zinez eh, gure giazko bisaia, ahont gure, gure jokaldi guztiak ongeri ustu ditugu, eh, eta ez dugu lekulik utzi bat jomainari haien uh, joko apantan ez hartzeko bat erakutsu baitugu. Eta nustez hori guztia garrekin, emaitz hori eman du. Gure finala jokatu dugu matza horretan, eh, uh, gazte maginan uh, Beraz, e, eh, nustaz hori izeneko konginuen, eta guretzat ez zen galtea, eh, galtzea, eta guretzat maila badugu top sortzean egoiteko, eta, eta ben ustaz atzoa erakutsi dugu. Ben ustaz eh, honekin du, eta bak dugu gauza bera erakutsi bai bobinaren auja etxan egizitzen dugu, bai jenen auja ere etxera aldu direlarik, eta antzutuko gira gauza bera kanpoa unbi bi azken matxetan, zailako izanen da bortxaz, baina nustez behar dugu hartu matxa hori etxepu gisa eta horkina